Պուտին-Էրդողան այսօրվա հանդիպմանը նախորդել էր լուրջ նախապատրաստություն։ Ռուսաստանն էր ժամանել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, որը հանդիպել է իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի եւ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հանդիպման օրակարգը որոշակիորեն հայտնի է՝ համագործակցության հարցերով միջազգային օրակարգ։ Էրդողանը լինելով Հյուսիսատլանտյան բլոկի կարևորագույն պետություններից մեկի առաջնորդը, այս բարդ իրավիճակում շարունակում է լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Սրանով Էրդողանն ինքն իրեն վերապահել է բացառիկ մի դեր, ասում է թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նշելով որ աշխարհի այն քիչ լիդերներից է, որ կարող է շփվել ԱՄՆ-ի ղեկավարի հետ, Ուկրաինայի նախագահի հետ եւ Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Այնպես որ հանդիպումը նաեւ կարծում եմ Էրդողանի այս բացառիկ կապը եւս մեկ անգամ ապացուցելու, հաստատելու մասին է իմիջային առումով, բայց իհարկե միայն դա չէ, որովհետեւ բացի զուտ ներկայացուցչական արարակարգային հանդիպումից, այս հանդիպումը ունի խորքային բովանդակություն եւ վերաբերում է տարբեր հարցերի։ Կրեմլում չեն նշել հանդիպման կոնկրետ թեման, միայն նշել են, որ նպատակը փոխշավետ երկողմ համագործակցության զարգացումն է։ Բանակցությունների գլխավոր նպատակը, սակայն, արդեն ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Անկարան վերջին երկու շաբաթներին տեղական լրագրողներին կերակրում է ուկրաինական հացահատիկի գործարքը վերականգնելու պլաների մասին լուրերով։ Այս հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման պատճառով ստեղծվել է լուրջ իրավիճակ, ասում է Ռուբեն Մելքոնյանը եւ Թուրքիան կարծում եմ մի քիչ էլ քաղաքական, եթե այս տերմինը օգտագործենք, պարծենկոտության պատճառով աշխարհին ներկայանում է մի երկիր, որը կարող է լուծել նաև այդ հացահատիկային գործարքի այս ճգնաժամը։ Եվ եթե Էրդողանը այս ճգնաժամը չկարողանա լիովին հանգուցալուծել, շեշտակի հարված կլինի նաև նրա իմիջին։ Ես կարծում եմ, որ հարցը եթե ամբողջությամբ չլուծվի էլ, ապա շատ լավ քաղաքական առևտրի թեմա է, ինչպես Ռուսաստանի համար, այնպես էլ Թուրքիայի եւ կգան քաղաքական առևտրի օրենքների համաձայն կգան որոշակի ինչ որ մի լուծման Այս հանդիպման դերն այնքան մեծ է, որ Էրդողանը հաղթարելով իր սնապարտությունը ինքն է գնացել Ռուսաստան։ Ինչպես ասում են, եթե Մուհամեդը չի գնում Սարի մոտ, Սարն է գնում Մուհամեդի մոտ, նշում է Թուրքագետը։ Բայց դժվար թե առաջնորդները կանգ առնեն միայն այս հարցի վրա։ Երկու երկրները շփման չափազանց շատ կետեր ունեն, որ เป զի նախագահների անձնական հանդիպման ժամանակ դրանք եւս չքննարկվեն։ Օրակարգում ամենայն հավանականությամբ կլինի նաեւ իրավիճակը հարավային Կովկասում Արցախյան թեման ու Զանգեզուրի միջանցքի Կիպրոսի հարցը։ Թուրքագետի կարծիքով մեծ քաղաքականության խաղի կանոններով կողմերը այնուամենայնիվ պետք է որ տարբեր դիրքորոշումներ ունենան։ Դրանցից մի քանիսը կարող են համընկնել, բայց դրանք կարող են մեզ համար ճակատագրական լինել որովհետև այն հարցերը դիցուկ Զանգեզուրի միջանցքը, որը մեզ համար ունի շատ կարևոր էական նշանակություն, բնական է որ Ռուսաստանի համար չի կարող նման զգացմունքայնության կամ նման կարևորության աստիճան ունենա։ Արդեն իսկ վատ է, որ մեր խնդիրները այլ պետությունների քաղաքական օրակարգի մաս է։ Դա լինի Թուրքիա-Իրան, վերջին հանդիպումը թե լինի Թուրքիա-Ռուսաստան։ Եվ քանի որ մենք էլ չենք կարողանում մեր համար կարևոր կարմիր գծերը հասցնել այդ օրակարգ, ապա մեզ մնում է դիտել, թե ինչպես են այլոք լուծում մեր խնդիրները։ Այս հարցերում կողմերը կարող են միակարծիք չլինել, բայց կարող են գալ որոշակի զիջումների, որոնք հնարավոր է լինեն ի հաշիվ Հայաստանի եւ Արցախի, նշում է Ռուբեն Մելքոնյանը։ Ռուս-թուրքական պատվիրակությունների մասնակցության բանակցություններն արդեն մեկնարկել են։ Դրանց կհաջորդեն պետությունների ղեկավարների նեղ կազմով բանակցությունները։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։